Pards, balita sa mga negosyo na sa mga farm mo. Pwede, okay naman. Ang, ano, ah, ganda naman ang takbo. ayun Ganun pa rin naman takbo ng negosyo natin, Pards. Ayos na matapos. Kaya, kaya tuloy-tuloy na to, tol. Compadres! Uy. Uy. Yung mga isa dyan, padi. Sablay yan, Pards. Negative? Negative. Kapapipili. Bigyan mo ng ano, parang pangluto. Eto. Sansay, sansay. Yan. Complete Yan. Sige, tawagin na lang kita ulit. Catch your losses, you're ready. dami ng pinagdaanan na to na kaya hindi na muling babalik Ganun talaga pag di pa nakukuha mas lalo ka pa na masasabik Sa dami ng tunay na alalik Sa pagkakapa meron tatapik Tanim na mula to sa puso at pakikisama respeto ang babalik Kilos di puro po na kita ko ang mga lame Di nakafocus sa fame Sa mula to lang naka-aim Ilan to basta na mema Tunay to na pumipera Kasama pa OFAC oh, gang Sa ere mas na kami bumalating ka ah. Di pa sapat ang natatamo ko nalalago Para sa mama ko, sa mga anak ko At kumbaga ako luwa sa mata ko Nadama ko na kung dama mo Chinagaan lahat, di na madali Respeto muna bago sa lapi Di takot na masiro, sanay sa wala Alam na kung paano magbabawi Di pang karaniwang kumbaga to sa may bilang Di na tinig kahit na hindi pa pag-isipan Kahit na hindi ako mapili sa pagpipilian Di pa rin nawili kaya gumawa na pang diinan Click bang nakita mo yung bitch sabi big na Mga bara na magpapamulit parang big bang Pero deep run, I play parang big pun Gabalik na ram, face pump, oh you shit lang Sa matatbala mo magawa Dami ko pag gusto marating Sabi ng iba di madali Magkakamali pag minadali Pero ginawa pa rin ang purahin Kahit nakaahon na Araw-araw bumabangon pa Kahit na di ako natumba Sarili ko hinahamon pa Para kahit papaano magawa Kung sa maganda ako mapunta Kaya kahit na maplano ko sa kinabukasan kainitan ay nagpapainit Hindi mapigilan sarili ko di ko nakailimitan Mali ito malakihan Basta may bilang lalo na kung salapian Para kung sinasapian Di pa na hindi ko lapitan Usap, matap, mana Wow, usap, mapayapa Wow, kunin ang para sa amin Boy, gising na kanina ka pa namin hinanap. Alis na tayo.